имам нешто што мислам дека долно ќе, ќе, ќе покрие тоа време, кое што е зборувано од ова место, меѓутоа не се сеќавам дека било вид на тема. А, го имам спомнат ова, ќе се сетите сигурно, ви останало во сеќавање, меѓутоа има тука и нови моменти, а, секој, секој нов момент за мене е интересен, за да се вклопи во целата значи, ова темичка, ќе кажам, ја насловив како синиот камен и може би ќе ја текне веднаш. Зашто ќе зборам? Што беше во Библијата она што е сино? Син, како, а, а, сини камен или сафирот? Каде се спомнува? Не сте заборавиле, значи, одавно не сте зборувале на оваа тема. Јас, колку што можев да видам, значи, не е снимено вакво нешто, така да затоа и Да си реков денеска, како во едно пократко време ќе можеме да го покриеме. Ајде да отвориме во излез, втора Мојсева 24 глава. Тоа не се првите наши стихови, тука ќе ги прочитаме. 24 глава излез. 24. 9, 10 и 12 ќе читаме. <clears throat> Ова се случува на гората Синај, склучување на заветот меѓу Бога израелскиот народ. Тогаш се искачи со Арона, Надава и Авиуда и со 17 израелеви старешини. Тие го видео израелевиот Бог. ножито на неговите нозе, како да беше безценетиот камен Сафир, со боскот сличен на самото небо. 12. Тогаш Господ му рече на Мојсе, искачи се кај мене на ридот и почекај ме таму, ки ти дадам камени плочи, со законот и со заповедите што ги напишав за нивна полка. Че ова, ова е самото давање на законот на двете камени плочи. И она што е интересно е во 10 стих, каде што се вели дека подножито на неговите нозе. Го виделе Господе, подножито на неговите нозе беше како камен сафир со болскот сличен на самото небо. Сафирот е син или плав. И веднаш ми текнува на бајага и плави мој сафир. <laughs> Една од помилените песни ми беше на времето. А... Ова е, не е во склад со темата, меѓуто е интересно што Знаете, јас не знам, кој па од нас знае каква форма има Бог, или Бог е дух. Денеска беше спомнато од овде дека ете, може би он нема баш изглед како нас, мито овде се спомнуваат неговите нозе. Потоа ќе видим во еден друг стих нешто друго. Воет, ја не навлегувам во тоа, нити пак можам да кажам како е и што е. Меѓутоа, она што е битно е синиот сафир во оваа ситуација. И сега одиме во Езекијал, во првата глава од Езекијал и ако сте читали, знаете дека во оваа глава се опишува престолот Божи. Знаете, она чудна слика тамо, некои суштенства, тркала, нешто што многу-многу не навлегувам, меѓутоа, еве што е битното овде. 22 стих од прва глава Езекијал. 22, прва глава над главите на суштествата, значи што ги гледа овде во визијата Езекијал, беше нешто како небесен свод, сличен на сјаен кристал, распространет над нивните глави, што е над главите на суштествата. 26 стих веднаш подолу. Над сводот над нивните глави, над тој свод, што е како кристал, нели? Беше нешто како камен сафир, каменот сафир, нешто како престол, на тоа како престол горе на него слично на некој човек. Е, сега пак еден момент, значи, нешто како човек видел Езекијал, Езекијал тамо на престолот. Е престол Божи. Прва глава 22 и 26. Ние повторно го гледаме Сафирот и овде ни опишам престолот Божи. Предходно имавме подножито на неговите нозе, во предходните стикови. Син Сафир. Може би нема потреба да читаме во Зекел 32 глава кој ги дал плочите, односно како биле изработени тие плочи. Господ ги изводил, тие камени плочи ги изразбал, како да кажам, од каменот Господ ги напишал заповедите и тоа со свој прст и му ги дал на Мојзија. Значи тоа беше вели Господово дело. Плочите беа Господово дело. Е сега, ова е стихот кој што може би највеќе алудира на она дека Божиот закон е запишен на две камени плочи од син Сафир. Броеви, или четврта Мојсеева, 15 глава. Значи 15 глава од 4 Мојсејава. Господ преку Мојсија нешто им заповедал на израелците. Да, 15 глава, броеви, или 4 Мојсејава. Еве како да се облекуваат. 15 глава, од 37 до 39 ке читам. Господ му рече на Мојсија, зборува им на Израелевите синови, рече им, нека прават реси на рабовите на своите облики, од род до род. Значи тоа дека биде една традиција, нека прават реси на рабовите од своите облики. А за ресата на секој раб нека врзуваат сина врвца. Зошто сега пак сина врвца? 39 дава одговор ќе имате реси за да ве подсетуваат, за да ве подсетува погледот врз нив на сите Господови заповеди. Таа врвца и тие реси кои што треба да бидат сини, поготово нели сина врвца, погледот врз таа сина врвца ќе ве подсетува на Божјиот закон. Овој е клучен стик според мене, значи јас ништо не тврдам, меѓутоа е проучуваме дека Божиот закон е изрезбан, значи нап, а, даден на две камени плочи од син Сафир. <clears throat> Интересно е што фарисеите, ева, ајде да читаме малку еден стих, само во Матеј 23 глава, 5 стих, што правеле? Се што правеле, правеле за да се покажат пред луѓето. Меѓу другото, <clears throat> еве што правеле, 23 глава Матеј 5 стих, вели, а сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, затоа ги расшируваат своите молитвени записи и ги прават големи ресите на облеките. Колку подолги, толку поубаво за нив, толку повеќе се гледаат, оддалеку се гледаат. Што им било ова потребно? Тие се фалеле со Тората, тие се фалеле со законот, тие се фалеле со тоа дека се најпобожни, дека го држат законот, Дала десеток, нели? Се, се, во, во најмала ситница. И затоа имале потреба <clears throat> да ги прошируваат колку што можат овие рези, да ги издолжуваат. И сега оној нов момент што ви го спомнав е момент запишен во Откровение 17 глава <clears throat> и е во <clears throat> ек на последното време, на случувањето од последното време, 17 глава од Корени знаеме дека ни е опишена блудницата, поготово во првите некои стихови од оваа глава. Блудницата, така наречена Вавилон, тоест она нечиста, лажна црква, блудница, самото име кажува, И дојде еден од седомте ангели, од првиот стих читам, кои ги имаа седомте чаши, проговори со мене и рече, дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води со која блудствуваа земјите цареви, а жителите на земјата се напија од виното на незиното блудствување. И ме одведе во духот во пустината и видов жена како седи на црвен змев, односно звер, кој беше полн со богохулни имења и имаше седум глави и десет рогови. Истиот звер од 13 глава. А жената беше облечена, и сега внимавајте, во пурпурно и во црвено и украсена со злато и со различни скапоцености. Значи, укажувам на тоа дека е богата, енормно богата црква. Но боите се интересни. Црвена и пурпурна, кои што доминираат кај кумшија. Токму овие две бои. И злато, кој што е многу присутно. Е сега, да увидиме описот на тоа како требало да биде облечен свештеникот во светињата кој што служел. А не да отвориме во Излез 28 глава, Излез 2 Мојсева, повторно 28 глава, и сега овде ќе се послужа малку со ревидираниот превод, затоа што во овој стои љуби часто, што како прво не е македонски збор, а како второ не е баш тоа што треба да стои. Љуби често не е македонски, како што и љубичица не е македонски. Темјаношки е македонски. А, значи, реков 28 глава излез, од 31 до 35 стик, видете го описот на тоа како требало да биде облечен свештеникот. Потоа ќе видиме и дека овие исти бои кои што биле на облеката на свештеникот, поготово на надградникот, на надплехникот, е, се многу присутни и на самите завеси. првата завеса, која што одела кон првиот дел од светињата, И втората завеса, преку која што се влегувало во светињата на светињата. Меѓутоа, преди да видиме облеката на свештеникот. Од 31 до 35 стих. Направи наметка кон ефодот, или над плекникот. Целата сина, од озгора во средината нека има прорез за главата и нека биде работ на прорезот на околу обшиен со ткаен ширит како што се опишува отворот, обшива, сушност, отворот на оклоп, така што на метката да не се реси. И по полите неизини направи топченца од сина, пурпурна и црвена волна, а наоколу меѓу нив и златни звончиња. И сега повторно имаме пурпурна, црвена, злато, ама и сина, кој што доминира. Ајде во 26 глава излез, значи малку поназад. 31 стих, ова е описот на онаа завеса која што вози, води кон светињата на светињите. Е, може да го прочитаме и контекстот за да се уверите во тоа. Значи 31 стих од 26 глава. И направи завеса од сина, пурпурна и црвена волна и пресукан лен. И на неа нека има уметнички извезени херовими. Значи на завесата имало херувими. И закачија на четири столба од шитим, обковани со злато, со златни кукички, а нивите подножија сребрени. Потоа обесија завесата на кукичките и внеси го таму зад завесата ковчегот на заведот. Значи, за која завеса станува збор? Завесата која што води кон светињата на цветињите. Кои бои се присутни? Сина, повторно, пурпурна, црвена и злато имаме. Ако очитаме шестиот стих, повторно кажува за една друга завеса, и направи завеса за влезот во скинијата од сина, пурпурна и црвена волна и од пресукан лен. Везена работа. И сега, ако направиме споредо меѓу свештеникот кој што служил во Божето светилиште и оние свештеници што денеска служат, а, и а, жената, блудницата кој што е опишена во Откровение 17 глава, забележуваме дека слични се боите, ама една недостасува кај блудницата. Сината недостасува. Зошто? Зошто беа оние сини реси, онаа сина врвца, за да подсетува на Божиот закон. Божиот закон е изразбан на две камени плочи од син, сафир. Зато што оваа црква го крши, ова, ова црква го нема Божиот закон. Наспроти, описот на Божиот остаток во Откровение 14.12, каде што е тука е трпението на светиите, кој што вели Јован, тука се оние кои што ги држат Божите заповеди имаат верата Христова. Тоа е групата кој што ги држи Божите заповеди. Ја имаме од друга страна блудницата кој што не ги држи. Че значи, секој оној кој што сака да го заобиколи некој законот или да го скокне тамо, не знам како се изразува баш писателот на книгата. Тасевски. Да го скокне, не знам со каков стап, да, да го скокне сина и така некој се изразуваше. Или сака да го видоизмени, да го промени или пак да го збрише, секој таков всушност сака да го детронизира Господа. Затоа што, како што видовме, самиот негов трон е од син Сафир, ако се сетите во светињата на цветињите, каде беше тронот Господа? Од самиот ковчег. Ше имаше во ковчегот? Законот. Повторно на син Сафир. Тоа е, тоа е неговиот престол, неговиот престол се базира на, на, на, на Божиот закон. Значи, тука е поставен. Секој на кој што сака да го, да го крши, да го менува, да го, да го руши Божиот закон, сушто сака да го детронизира Господа. Кој е тој кој што сакаш од почетокот да го тргне од тронот Господа, ако не е самиот Луцифер? Фала на Господа што нам не е откриена вистината, ние ги знаеме смерниците по кои што треба да одиме, а, повикани сме и тоа е толку јасно во Библијата да го држиме Божиот закон. И тоа од причина што го любиме Господа, не од некоја друга причина, било која друга е погрешна. А тој закон, еве како што видовме уште еднаш, интересно, меѓутоа, како и да го замислуваат уметниците, меѓутоа, според овие стихови излегува дека е, тие камени плочи се всушност цин сафир. И сето ова убаво се вклопува, дури со <clears throat> ова наше последно време. Нека Господ ни помогне да навистина бидеме негови вистински следбеници, оние кои што ќе се вбројат во остатокот, оние кои што ги држат Божите заповеди и имаат верата Христова. Нека му е слава на Господа. Амин.